Վերջին օծումը կամ հիվանդած կարգը հայ առաքելական եկեղեցու 7 խորհուրդներից վերջինն է, որին կանդրադառնանք օրվա եթերաժամին։ Տաղավարում թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ կանի Տեր Անդրեաս Քահանաթավադյանը։ անուշ հանուն Հիսուսի Քրիստոսի, հեղյա ի վերա ձեր կնիք երկնավոր պարգևացն անապականության։ Կնիքս անուն Հիսուսի Քրիստոսի, լուսավորես ձեր զաճս ձեր, զիմի երբեք ննջես ձեր կիմա, Հիվանդին հյուղովոցելը, որը հետագայում գործադրեցին նաև առաքյալները, հայտնի էր դեռևս հին ուխտի ժամանակներում։ Եվ նրանք ելան ու քարոզում էին, որ เป զի մարտիկ ապաշխարեն, եւ բազում դևեր էին հանում, բազում հիվանդների օծում էին յուղով ու նրանց բժշկում։ Վերջին օծման կարգն այսպես է նկարագրում Մարկոս Ավետարանիչը, իսկ Հակոբոս Արաքյալն այսպես է բացատրում խորհրդի իմաստը։ իմ Հիվանդ է ձեզնից մեկը, թող կանչի եկեղեցու երեցներին եւ նրանք նրա վրա թողաղոտ քանեն, թող տիրոջ անունով նրան օծեն յուղով եւ հավատով եղած աղոթքը կփրկի հիվանդին, ու Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի, եւ եթե մեղք գործած լինի, ապա նրան պիտի ներվի։ Խորհրդի հիմնական նպատակը հիվանդի մեղքերը քավելն է խոստովանությամբ, զղջումով ու մեղքերի թողությամբ։ Այս խորհրդով եկեղեցին Աստվածային շնորներ է մատակարարում իր հիվանդավատացյալներին ապակինության եւ կազդուրման համար։ Հայ եկեղեցում Կարք հիվանդացի խորհրդակատարությունը կոչվում է կանոն գիշերային ժամու աղոթից կատարում է եկեղեցու պաշտոնյան՝ ի վերածանր հիվանդած՝ ի բժշկություն ցավոցն եւ իքավություն հանցանացն։ Գարք հիվանդած այս խորհուրդը նախկինում անվանվել է վերջին օծում վերջինոցում կամ կարգի հիվանդած արարողությունը սկզբնական շրջանում կատարվում էր առաքյալների պես, ինչպես առաքյալները սովորեցրին հիվանդներին այցելել եւ օծել նրանց յուղով եւ հիվանդներին երբ որ քրիստոնյաները այցելում էին, նրանց օծում էին յուղով եւ ձերքը դնում էին, աղոթք էին կարդում, Քրիստոսի անունով բժշկում էին նրանց։ Այդ ավանդույթը շարունակվեց յուղով օծել եւ այդպես հետագայում մեր եկեղեցին մի կողմ դրեց այդ օծումը յուղով եւ պահեց միայն հիվանդած կարգը որ աղոթում էինք հիվանդների համար, հոգեորականները եւ եկեղեցում եւ նաեւ այցելում են տանը եւ հիվանդած կարգ են կատարում։ Հիվանդած կարգը մնաց որպես խորհուրդ, բայց յուղով օծելը դուրս եկավ եւ դա մնաց միայն հոգեորականների համար, որ մեռոնով օծում ենք վերջում։ Հիսուս Քրիստոս տարբեր ձևերով է կատարել հիվանդների բժշկությունը, երբեմն ձերքի հպումով, երբեմն էլ միայն խոսքով։ Հաճախ բժշկելուց առաջ մեղքերի թողություն է տվել հիվանդին ու պատվիրել, որ մեղք չգործի, որովհետև մեղքը եւ մարդկային մոլորություններն ընդհանրապես համարվում են հիվանդության սկիզբն ու պատճառը, Քրիստոսն իր 12 առաքյալներին իշխանություն տվեց բժշկելու հիվանդներին աղոթքով, ձերքը դնելով, յուղով ոցելով։ Մարդիկ չգիտեն, երբ, որտեղ, ինչպես պիտի հիվանդանան ու մահանան։ Տանը ճամփորդելիս հանկարծ թե երկարատև կամ կարճատև հիվանդությունից, որևէ արկածից, թե թշնամու գնդակից։ Եվ որ เป զի հավատացյալներն առանց բացառության չզրկվեն վերջին օծումից, հայ առաքելական եկեղեցում այն միացված է առաջին օծումին, այսինքն դրոշմին։ վերջին լուծումը դրա համար տեղափոխվեց մկրտության հետ միասին, որ เป զի դրանից խուսափենք, որովհետեւ չգիտենք մարտի երբ կմահանա, դրա համար վերջին օծման այդ արարողությունը դրոշմի հետ խառնվեց։ Այսինքն դրոշմում էին միայն սիրտը, ճակատը եւ ունքը, իսկ մնացած գայարանները վերջի օծման արարողությունն է, որ մտա մկրտության հետ խառնվեց եւ հիմա մկրտության ժամանակ այդ ամենը արվում է։ Մնում է արդեն հիվանդաց կարգը, որ մենք հայցելում ենք հիվանդներին եւ ծանր եւ թեթեւ հիվանդներին, ովքեր գալիս են եկեղեցի եւ կատարում ենք բժշկության աղոթք։ Կարքիվանդացը կատարվում է հիվանդների վրա, որ เป զի նրանք բժշկվեն Սուրբ Հոգու զորությամբ խորհրդի կատարման հիմքը զղջումն է եւ հավատը, եւ հավատքով եղած աղոթքը կփրկի հիվանդին, ու Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի, եւ եթե մեղք գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի։ Հիվանդի հավատը եւ մեղքերից հրաժարվելու մտադրությունը էական պայմաններ են բժշկվելու համար, եւ Հիսուս Քրիստոսը հաճախ է շեշտել հավատի կարեւորությունը։ Սկարգ Հիվանդացի խորհուրդը հայ եկեղեցում դիտվում է որպես վերջինոցման շարունակական լրացում։ Որի Քրիստոս մկրտեցակ աս Քրիստոս գեցյալեք ալելույա, որի հայր լուսավորեցակ Սուրբ Հոգին բերգրեսի ձեզ ալելույա։ Հարկոր եւ որդվո եւ օգնի սրբով, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Քրիստոս Աստված մեր Քո արարածների լուսավորեցիր Աստված գիտության լույսը մեր մեջ ցակելով։ Եվ հիմա քո այս արախինների ազատեցիր, սրբեցիր, արդարացրիր եւ որդեգրության պատիվ տվես իրենց։ Տեր Աստված մեր, քո ճշմարտությունը շնորհեցիր բոլոր հավատացյալներին, իշխանություն տվեցիր ջրից եւ հոգուց վերստին ծնվելով Աստուծո որդեգիրները լինելու։ Դու որ Սուրբ Ավազանի շնորհված խաղությամբ նորոգեցիր Աննա եւ Վիկտորիա արախիների, սրբիր նրանց քո ճշմարտությամբ եւ Սուրբ Հոգու շնորհքի լույսով, որ เป զի աստվածությանս տաճար եւ բնակարան լինեն, կարողանան արդարության ճանապարհներից քայլել եւ համարձակությամբ կանգնել քո միացնի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ահավոր ատյանի առաջ։ Ամեն, ալելույա ջուրս այս նշանա Սուրբ աչեքսեն Սուրբ արետարանաց եւ սրբալույս մյուրոնաց եւ ավոր շնորհիվ անվան փոր եւ օրքո եւ օքույն սրբո այս մի միշտ եւ ավիդյան սավիտենի Մեկնիչայրերը փաստում են, որ մկրտությունը բազմախորուրդ ծես է, առանց մկրտության հնարավոր չէ կատարել հայ առաքելական եկեղեցում մնացած խորուրդները։ Իհարկե աղոթքը անբաժանելի է, աղոթք ենք կատարում, հոգու բարգության համար խնդրում ենք։ Այդ նույն աղոթքը նաև որպես բժշկության աղոթք ձևափոխված կատարում է բժշկություն խնդրելու, բայց հիմնականում ամեն ինչը տանում է ապաշխարության, տանում է մեղքերի թողության, որովհետև հիվանդության հիմնական պատճառները հենց մեղքն է մարդու, բացառությամբ մի քանի հիվանդություն, որ ժառանգական փոխանցում է մարդկանց։ Եվ հիմնականում մենք մկրտության ժամանակ մեծ աղոթքները կատարում ենք, բայց կոնկրետ հիվանդության համար կա վերջին այսինքն գալ հիվանդացի մեջ կոնկրետ հիվանդության համար կատարվող աղոթք, բայց ապաշխարության աղոթքը, խոստովանության աղոթքը հիմնականում մկրտության ժամանակ է կատարում եւ մկրտությունը կատարում է միայն ճակատը ողելով։ Կարող ենք հաստատել, երբ որ ճակատն ենք ողում սիրտը եւ դիկունքը եւ դրանով կարող ենք ավարտել մկրտությունը։ Բայց երբ որ զգայարաններն ենք ողում եւ ամեն ողելու ժամանակ խնդրում ենք Աստծոս, որպեսզի այդ ամենը ամբողջական լինի, մարմինը ամբողջական փրկության արժանանա։ Սա արդեն վերջի ողման կարգ հարկն է, որ կատարում ենք։ Օծում է աչքերը, ականջները, քիթը, բերանը, ձեռքերը եւ ոտքերը։ Օրնեսի եւ սրբեսի ջուրս այս նշանով Օծումը սրբության եղիցի ձեզ իմսելություն աստվածային պատվիրանացը։ Կնիքես անուն Հիսուսի Քրիստոսի եղիցի ձեզ հոտ անուշության կենաց ու կյանս։ Կնիքես անուն Հիսուսի Քրիստոսի Երիցի ձեզ պահպանություն բերանով եւ դուր նամուր շրթան սերոց։ Կնիքս անուն Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցի ձեզ պատճար բարեգործության ամենայն առաքինի գործոց եւ վարուց։ Կնիքս Աստվածային, սիրտ սու հաստատեսցե իձեզ եւ հոգի ուղիղ նորոգեսցե օրիցե։ Կնիքս անուն Հիսուսի Քրիստոսի, Երեցի ձեզ Վահան Ամրուկյան, որով կարաս ձեզ ամենայն նետս, մուխս, չարին շիժուցանել։ Կնիքս աստվածային, ուղես ձեզ գնացս ձեր իկյանս հավիտենից, զիմի սասանեսի։ Խաղաղություն ձեզ, հրկյալ կտաստծո, խաղաղություն ձեզ, օծյալ կտաստծո։ Եկանը մոտ է տատանես Ասվում է, որ առանց մկրտության փրկություն չկա։ Մկրտության խորհուրդն այնքան կարևոր է, որ մկրտվեց ինքը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Պատահում են դեպքեր, երբ մարդը չի մկրտվում ոչ իր կամքով։ Հանգամանքներն են այդպես դասավորվում կամ պատմակղական ու աշխարակարգային իրադարձություններով պայմանավորված է մարդը զրկվում մկրտվելու իրավունքից, այսինքն գործում է անգիտակից, որն ակամա մեղք է։ Նման պարագայում մարդու հոգևոր կերպարն է ապահովագրում իր փրկությունը կամ դատապարտում գեհենի կրակին։ Մկրտությունը առաջինը ադամական մեղքից եք մաքրում, որ մեր բնության մեջ է, մեզ հետ է ծնում եւ նոր մարդ եք դառնում որպես քրիստոնյա նոր ճանապարհով ընթանալու համար։ Բայց Քրիստոս ինքը դրա կարիքը չուներ իհարկե։ Կարիքը չուներ, ինքը մտավ Հորդանան գետ, որպեսզի այն բոլոր մեղքերը, որ գետի մեջ էին, որ մարդիկ ըստ Հովանես Մկրտչի մտնում էին գետը եւ թողում իրենց մեղքերը, նա մաքրեց այդ մեղքերը, իր վրա վերցրեց այդ ամենը եւ նաեւ գետը մաքրեց ինքը, ջուրը մաքրեց, դարձրեց այն մեզ համար սրբելու մաքրվելու պարապելու մի միջոց։ Սա է օրորթը, որ Քրիստոս լինելով անմեղ մտա, որպեսզի բոլորն էլ կարողանան այդ ճանապարհով գնալ, բայց ինքը հակառակը արեց։ Ինքը մտա, որպեսզի ջուրը մաքրի եւ մարդկաց մեղքերը վերցնի։ Մեր հայրերը հստակ ասում են, որ Աստծո գործի անքննելի է։ Մենք Աստծո փոխարեն չենք կարող որոշել ով պիտի փրկվի, ով է մեղավոր։ Կարող է մարդ մկրտվել, բայց փրկության չարժանանալ։ Բայց կարող է մարդ իր գործերով ապացուցի իր քրիստոնյա լինելը, սակայն չհասցնի իր ճակատին ունենալ դրոշմը, Սուրբ Մեռոնը, եւ չեմ կարծում, որ Աստված պիտի նայի այդ դրոշմին։ Աստված պիտի նայի մարդու գործերին եւ հոգու արժանինքներին։ Եթե մարդը մկրտված չէ, թաղման կարգ չի կատարվում, այլ միայն հոգեհանգստյան կարգ։ Միայն հոգեհանգստյան կարգ են կատարում եւ թաղման կարգ կամ գերեզմանի օրդություն չեն կարող կատարել, որովհետեւ մարդը մկրտված չի եւ սա մեր կանոնագիրն է, այսպես թելադրում ես եւ այդպես մենք կատարում ենք մկրտվածներին ամբողջական թաղման կարգ է կատարվում, իսկ չմկրտվածների համար միայն հոգեհանգիստ եւ գերեզմանը չի օրդնում վերջում։ եկեղեցին վերջին օծման բացառություն ունի, որը կատարվում է համաձայն Մայր Մաշտոցի Մեր փոքրիկ մաշտոցի մեջ գրանցված չի սա, մայր մաշտոցի մեջ է քահանայաթաղ է կոչվում, պատարակ է մատուցում։ Ամեն մի հոգին ավանդած քահանայի համար պատարակ է մատուցում, պատարակի ընթացքում պատարակը կանգնեցվում է եւ օծում է քահանայի ճակատը եւ աչ ձեռքը, որից հետո ողջունի ժամանակ, պատարակի ժամանակ բոլոր հավատացյալները, հարազատները ողջուն են ստանում հենց այդ մահացած քահանայից։ Եվ այնուհետև շարունակում են պատարակը, պատարակի ավարտին տանում են դեպի հովանա կարգավորություն տանում են եւ թաղման կարգը շարունակում է գերեզմանում հատուկ կարգ է մի քիչ տարբերվում է մեր սովորական մահկանացուների կարգից մի քիչ տարբերվում է իր աղոթքներով որովհետեւ ավելի երկարաշունչ աղոթքներ կան այնտեղ եւ հողը լցնելու կարգ կա հատուկ որ 7 օրերի ընթացքում լցվում է այն մկրտություն, դրոշ, կարգ, հիվանդաց կամ վերջին ուծում ծեսերը մարդու հոգևոր ծննդի նկարագիրն են ամբողջացնում, ինչպես նաև տիրոջը ворթեգրվելու, տիրոջով ապրելու եւ տիրոջ փրկական ծրագիրն իրականացնելու հույսեր են ներշնչում։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 12-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Տեր Անդրեաս Քահանա Թավադյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուրի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ցեսեդ կհանդիպենք